abandi bati uwo mumama turamukunda cyane nuwagize ati ese ingene biteye igomwe iyo ufise umubyeyi muca mumutora yitwa silvana haratuganira ibintu byinshi aducira umugani ico nicyo ganze uganira nawe kundwiza bidahindutse mwamwumvise supumingi bavyeyi namwe bareze impaba baba nuko nsavye umungu asavye umuzukuru ansavye abifurije kuroranirwaho muri ikiganiro mu gitegurire nanje Eric Wimana ari kumara ko bari gahariya judo bastagere igice ca mbere aho dufise amakuru tubashikiriza mumenya yuko radio igiye kuri ibindi yindi ntambwe mu gukorana n'ishiramwe e-community service amezi atandatu icyo bita partenariya umugambi you love changes volume 1 ni niki ni gikorwa coba twovuga yuko twashize mu ngiro kugira turabe ukuntu abaririmbyi bokamisha ko twavuze mhm. ahama ni gikorwa catanguye ku mugaragaro ibihumbi bibiri cumi na kane mhm. aho byashyigikiwe n'ubushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama mhm. habonetsemwo abaririmbyi batandukanye mhm. benshi bo muri aka karere bashyigikiye icyo gikogwa pro azwi ngaha cyane ariyo nka Amiri Mark Kibamba Bashir mm, Dia mm, mm, harimo abantu benshi batandukanye bari bashigikiye uyo mugambi hama n'abaririmbyi bo hanze n'abaririmbyi bo hanze harimo Rich Mavoko ava mu gihugu cya Tanzania harimo umwigeme yitwa Taznim n'umukanadienne mm-hmm. eh, Colombian Canada hama harimwo na Ray Kigozi asanzwe azwi cyane mu mareresi mu masinema mm. hama novuga yu cha gihungu c'ikibogare rya mbere tubonye igiteramo mu ah. Burundi kigashigikirwa n'indongozi zacu kuva Alpha Alpha CD Technology na Club Dilac Tanganyika mhm. hari 100% live kuri Club Dilac ni kintu kitari bwabeho kubaririmbyi bo ngaha hama bakaronka public ingana kujya mhm. nibaza yuko yari intambwe nini kuri twebwe volume 2 eh, Volume 2 ni igikorwa cyatanguye n'ibihumbi bibiri cumi n'indwi uyu mhm. mwaka turimo ahama kikaba cyoco cihaye teme yo kugira encadrement canke guforma abaririmbyi eh, ibintu twise encadrement Mhm. mega porofesiyoneri y'abartisite mbega twavuze ngo eh. ni amezi atandatu none paritenariya n'isanganiro vyagenze gute eh. partenariya n'isanganiro urumva igikorwa nk'icyo ni igikorwa umuntu umwe atokwishoboza wenyine amatwari eh, tuyisanganiro nayo irabyakira n'amaboko yose ko twabivuga ni ikintu kimwe twashimye cyane kuko ibintu byinshi ntitwari kubyishoboza turakeneye amamediya mhm. bamwe babidufasha ariko ubu hoho bavuze eka turazi turazi turazi mm. cyabitumye eh. urazi wa munsi wemera ku mugaragaro y'uko mm. uzotwara isanganiro awadi zo mu hakaririmbo eh, yapfuye kuboneka ubwo nyine iyo ndirimbo irashoboka bimwe bagirana na um, Bface yitwa Celibateur yeah. Eh, Amir Prayikora yeah. iragisanganira cikogwa ku mutima yeah. iti umuhungu n'ukuri fo kudukorana none raba hajaye iyo umuntu agize ico atanga no ego mm. je novuga yuko tumaze imyaka 5 imisi yose yo twemeye ikintu turagikora kandi ku gihe ntitugicereza niki ikintu ikintu kizokogwa nisanganyigiki Eh, ikintu kizokorwa n'isanganiro hariho ikiganiro benshi bifuza cyangwa ntuvuga amakuru nka koronike ya Miba mhm. ntibaza yuko kiri mu bimwe mhm. batwemereye hariho amareportage tuzokama dutanga birakogwa ku baririmbyi bacu mhm. ibiko bikogwa mu mugambi wa proje hariho iki kiganiro benshi bifuza cyane Burundi buraririmba ari kimwe mu bintu hazo kwama habonekamwo amakuru yacu imisi yose tumere bariko bararangiza eh, mbega kuri ico kiduza dukora imisi yose ku munsi wa mbere mu Burundi birayirimba. ntiwoducira agace n'akantu dushobora eh, nibaza yuko eh, amatsiko aratwinshi kumenya ibyo ari byo ni kazoba ari gashasha mu matwi y'abantu kuko kazovugwa mu bisanzwe canke mu biraba umugambi wacu mhm. n'abarimwo abaririmbyi aho tuzoshobora kumenya byose ido n'imvaho mhm. y'abaririmbyi bacu dufise n'iki ego cyane ikongira kwa mbere n'undi wa mbere n'undi wa mbere zura ntakajya kuguma tumenya uwo mugambi wa e-commerce service ifatanyije na radio ego cyane gose ese ingene biteye igomwe iyo ufise umuvyeyi uramuzi je mama ndamuzi cyane mm. eh ndamuzi urabona urabonye kajya kana nageze kuri facebook narakabonye ibana ama view ya atari cyane gose abantu bambaje ibibazo byinshi harimo no n'umupapa yitwa Africa Nova urazi byansabye eh, eh. ngo ndagusabye foto rero uwo muvyeyi undungikire merci mugabo wambesha za wambeshe ngurumva ngo ngo bunarashaje mhm. none mbona umengo n'izindi nkwano twozijya ndacari murakazi ego rero basha nabuze n'ingene ntagura kiganiro umugabo kimwe nifuza ko ndamuheruka kuri radio television nationale mhm. yari muri mu yari mu mugwi amabano mhm. rero je nari umunyeshure mhm. hama turagira concours national de la chanson rero njye namukundiye ni wari umwaka uyu aha ah, hari bugurura televiziyo nasiyonari 84 rero hari agasikirisari ityazo rero nkaja muri korale niga Yo ni kera ni kera ndi mutoya ndi mutoya umva nabikuranye imyaka ya 180 ya 180 yego rero nkagenda nkakurikira abaririmbyi mhm. nkankura ndabikunda kuririmba mhm. mama akaririmba mama rero yari umuyife akomesha mhm. akaturirimbisha akadutambisha nca rero komu naho randabi ndi inspire kuva kera kubera gusenga jewe ndi umushonji tata umushoni sitade wa kera wa kera nkaba n'umugwi wa mbere eh, mu ishuri rikuru ah, icyo gihe nayo gitega mugabo ariko bigushime nayo ikomoje ndi ibukeye rero ndapfa rero kuri iyo gushimira papa gusa gushimira ababyeyi gusa ndayigira ko umuntu yoshima gushima n'ikintu cyiza cyane hariho umuntu ukorera icyiza ntashima gushima rero nca numva ko twobashimira ingene bigora abavyeyi guherukira umwana karari joro navyitegereza nuko no kubana bavuka mu nyuma mm. uko nagenda nkura niko nategera abusanse do mompera kuko mm. mama nari ndamufise maze rero mama agaca yokipa akatwokipa ukuntu umubyeyi atekanye umubyeyi w'umu artiste umubyeyi na cyane rero nkaguma mm, mfise umugabo absence ya papa mm. eh, hanyuma nagira ndabiraba mu nyuma narahavuye na jewe nkaba ndakuze rero ntanayambika ya ndirimbo ndayambika gushima nose umubyeyi mugabo gushimira uwo wese akugira iciza nkaraba umwigisha nkene atwitaho jewe naba muri interna nakuriye cyane iruhande y'ababikira rero nkabona ingene baturira urumva nkaraba munyeshuri mwigana hmm? mhm. ingene umufasha ah, ari febre muri iki nawe akagufasha muri iki ingene mufashanya mu tuntu ngaho nkaraba nkaraba nyene Eh, bahejeje amashuri nyine baca bigira hanze hmm. ah, ah, nk'ubugize ah, ashanse aho aho hariho eh, kuko mu nyuma umaze kunyemera kuzoza muri studio eh. twaragerageze kubaza n'abantu benshi bakuzi ari abavuze yuko eh, hariho abaririmbyi benshi baririmba mm. ijambo kumva abandi bagiye interpreta ukuntu mm. ubu ho hari umwidigembye murashobora kuririmba ikintu ntibagire indi interpreta akaba ari we ayinombera bose bakavyumva mugabo kiya gihe cyari kigoye kuririmba ikintu naho bari kuyumvira iki abandi baba bari kwa bagushinja ijisho byari mm. bimeze gute byarabagora muri abaririmba jewe sinaninzi imbere ko noba ndi mu mugwi baririmbye imbere m'ibyimviro nari umwana ukunda akakobwa karaho gasenga gusa gukurikirana ihe gusenga ishapure iki mm. ibintu by'abashonstate eh, mm. rero nca nsanga umenga ninjiye politiki mm. nagiye kubitegera mu nyuma umuntu avuye hanze anyagiresheje ahubwo acambwira ati hiwe wowe umuvuga ngo nibagaruke nibagaruke mm-hmm. ngo none ngo bibaza icabajanye ko kidahambaye eh, nca nsanga eh niho niyumvira nti eh mm. finalement ninjiye ivya politiki mm. en fait burya mm-hmm. Muntango ntango navuga uwo munyeshure mhm. baruhaye buruse mhm. kuko nama mba mu bana ba mbere mhm. nari nizeye nanjye kuzava ndonka buruse rero baca nsanga ninjiye abahunze n'uwahunze rega yogaruka mm. eh, rero nkasanga si ngombwa kwinjira muri ibyo finaruma mugabo hariho abantu bari baragiye baje kundondera ngo turondere wa mukobwa w'i Burundi ngo jewe nani maze imyaka icenda ngo jewe nani ngo narahunze ngo none nagarutse ngo mundonderere mm. benshi barandondeye aho si bariyo i buraya mm-hmm. mu birigi aca wewe je mvuze mukazana mm, nari nabukwe iriho ku iradiyo Burundi yasohowe n'umudamu ngira ngo yayenteresheje mugabo nyagihe yari konkuru de chanson mm. nkuko nyene wibuka ushime mm. nari muri konkuru de chanson waririmba gute jewe wibuka ushime yonyene yari kumwe na Amour Paradis Amour Paradis niyo nari na presence muri konkuru nationale de la chanson ntanaba classe eh mu bambere rero nca bongera batuma ko ihiganwa ry'abatiste nca nongera ndirimba umukazana nayo nabukwe byose nabikura mu buzima tubamwo aha nyene jewe nitegeza n'akajisho kandi nkabona ntibi birambabaje ibi navyo byogenda none ko tamutimba ugenda udakoze ku ngoma aho niho tugira ivyo abubu bavuga ngo akapera kugira bumve yuko haruna aha ubonye ibi bintu uheje kubona mu kanya ukabona na burya buryo ufise aha ni mwo kwinjira aha mparutenariya nisanganiye gahezagira bikaca bamata amavuta hamwe iyo bitwemerera nibaza ko kuri twebwe ari ikintu kinini uronse umuntu umubyeyi muri umwuga wacu eh, kenshi ukunda kwakira ibisore by'imyaka eh, mirongo ibiri nibaza yuko hamwe yo duhaye mahigwe mhm. twofata indirimbo imwe muri ziwe mhm. tukazoyisubiranamwo nawe nyene ahari ego cyane cyane mukanya tubanze tumbize kakari muco tugaruka muri cyo dusangana ikiganiro no Burundi buririmba twarosa kaje kukwakira umuvyeyi yitwa Mama Sylvane aririmvye indirimbo muko murumva nawe wibuka hmm. ego cyane eh, dushobora kubabaza hari gahunda yo kudakora ibindi bintu mufise ubundi nama nabikoze kuko n'ingabirana mhm. ntiyakompoza ndafise mhm. indirimbo nkompoza ntunganya mhm. rero sindazikora eh, sindaziexploita sindazitunganya ngo zije kumujya kuko nta mwanya afise mm. ndabona ko nta mwanya umenga ntuca muri studio yego ubundi hoho n'ingabirano nk'abana nk'abo oh, ndabyumva ko bafite umudiho mugabo bakabura amajambo nk'abo bandondeye nohora ndabaha mhm, eh, amatekisite nk'uyu sipokisi w'umuhiye eh, icyo yonsa eh. urabona nk'ubu ariko aragirwa poromosiyo y'umwaka wose na hadi mm. murashobora gukorana nk'ikintu nk'indirimbo mukayisubiramo cyangwa umuntu bidashoboka indirimbo guyibo canke gwana sinzi yubona sindaja gutemberera amastudio sinzi eh, wowe ico wezije nigiki eh, ico negzija ko ujya mu diho amabano vraiment nopfa niba ari karanyumva ujya mu diho ni nyawo eh, muri iki gihe ino mu Burundi nta muntu ashaka kuvuza bijya vy'amabano kugira ngo ikorane na sports barabishobora mhm. barabishobora gusa atomwankira mhm. eh, yego umuntu ajya kumuha aderesi nziwe aderesi n'abandi bonkenera bampe aderesi cyangwa uzo bateretse intango nini n'uzoyiha uzo bateretse nawe ntabwo ni represent ikintu kinini kuri mwebwe oya oh, urumva mhm. abajene artiste eh, mhm. nasanze kenshi bafata wibuka ushime bakayikina karaoke mhm. alo alo alo alo alo alo namahoro tugereze umunota umwe kubera ikiganiro kiriko kirakora ku mpera mwitwa nde mutwakuye muri hehe eh, nitwa george ndi eh, mu aha george george rero arakunda kino kiganiro mugabo a telefoni iyo hari ibihangange gusa iyo twaruse amahirwe nk'ay'uno munsi eh, nari muto cyane eh, asana nuko ari eh, mushikanje ni mukuru wanjye mu isanzwe twarabanye mu kanyosha eh, ikintu nashaka kuvuga hmm. ni uko eh, hari ibintu wavuze uvuga yuko yariya y'umubyeyi wawe hanyuma ikindi nashaka kongera ko nuko eh, christian nibaza ko eh, ukwiye kuba ufise gitari muri studio hama abacurananzi bakaza baratishaka kuko Silvana arazi kuvuza gitari C'est aho turahombye yo arazi kuvuza ninanga zibicurarangisho byinshi ok umwana acariho n'ijewe mm. ikindi nacyo ndagushimiye cyane kamera acari tro jeune ahisha uvuga george ni ukuri ntibadutera intege mm. nka jewe ndashobora kuba nk'ibyo nabitse singira sponsor na n'umwe yanyibutse nari ibyo mwana nta n'umwe yanyibutse ni abana batatu mm. harimo n'abandi n'abandi harimo n'abasengezana bamwe mm. ngabo tubanabazanye ni ukuvuga jewe ahomba abana barakunda cyane hmm. n'ahomba bahita ku isanganiro hmm. eh. azaba atigira ikintu kiganiro mu rugo eh. ni ukuvuga abo bana ni nabo ari bato bato cyane hmm. rero mfise n'abandi rero bane banabyaye ariko n'abo bana ahubwo nshyamba nyina wabo gusumba mbere nuko bafata bugwanje kugira ndabatize abatize ubuvyeyi ndabubahe ahubwo kubera nk'iki gusenga burya n'ikintu gihambaye cyane ahubwo yesu kirisita ni nahazwe kuko niwe yambaye n'ingabirano acorama no kwihangana yemwe bayo umuntu yavyaye naho atoba yavyaye afise umuvyeyi mesiyanse ufise akana ngaho gakene umuvyeyi kuba umubyeyi n'ikintu gihambaye cyane ububyeyi bw'ubu rero biragoye abana barakubagana cyane ubu uramurera ukamukunda akakwankira cyangwa akagukundira urumva hari ibintu byinshi basamaza aya mareresi biki rero hari izindi ndero bakura hirya no hino kugira wihangane umushikire n'umu adolescent umushikire kugira umukuze umuhe ibigero nukuri bisaba kwihangana cyane no gusenga kuko ntakubesha hari umuntu w'umubyeyi Eh, yabikira mariya shanje date yarambere ishure mhm. eh mu ego mama Silvana umwanya uriko uratujana eh. ego kuvyerekeye composition y'ubo composition eh, eh, urabona mwe mwaranditse kandi ayo majambo nkora mutima ari abantu benshi banditse ati jya ndirimbo mbe yitwa gute nyene rega indirimbo nituzi nyene yitwa eh. ese ingene biteye igomwe yitwa gute yitwa wibukushime wibukushime indirimbo wibukushime en general aba bajene bubu baririmba canke bandika namwebwe izo mwandika kirya gihe nukuri abajene bubu harimo bamwe bamwe ego nk'uyu spox arashiramo utuntu twinshi eh, twonkora mutima ariko harimo mu ndirimbo ziwe akabonge agahinda ndimwe aho hariho abandi n'abatisite benshi barimwo no basobanura mugabo bajya bavuga nk'ijambo rimwe ehe jewe rero ndagukunda cyane eh? ya nzoza kukuramutsa nya ikaba indirimbo yonjo jambo likabiryo urumva abafise ikintu gitambitse uh-huh. eh, abafise indirimbo indirimbo z'ubu nta kanovera numva ni ukuvuga ni uguhera yemwe nyumva abana muririmba ubu uh-huh. muhere eh, sije uh-huh. eh, sije ukayambika ukaca hirya ni ukuvuga uri kuragira umuntu ashobora kugira ikintu mugasanga ni umuziki tuba twakira abantu babiri umugore yaheza baronka amahirwe hari ijambo mwari mushaka gushikiriza mwe eh. mwenyine mwiteguriye mumva mushaka gushikiriza tutabajije nk'ikibazo akaryo nk'aka umwanya uri kuraturega ego jewe ndabakengurukiye cyane cyane rwose ko mwanyibutse ni ukuri kuri wibuke ushime ni isanganiro gusa inyibutse ngo niwuze silivana ego n'abandi batsonkerera nzoza mugabo nashaka gusaba abateza imbere bateza imbere abaririmbyi urumva kera babita abantu bagira utugenegene wamegura akagugu cyangwa akanyugunyugu urumva rero nk'ubu twiyise abahinga guhingura umuziki ariko kandi murabizi yuko umuhinga wa mbere iyo nitegereje ikintu imana yaremye nta na kimwe n'umuhinguzi eh, wa mbere akora indege akora isa n'ifi cyangwa inyoni urumva rero ubanza byose ukabishyira mu minwa y'umukama agaca kwensipira akakwereka nyine umunini ahaza mu bintu yagize rero ntiwishire hejuru ngo jewe ndamunirimbyi yambaye cyane kuko wararahuriwe mm-hmm. rero nashaka kwa utera intege mm-hmm. rwaruka bafise eh, ingabirano y'umuziki baheze rero bashyiremo ikintu bita inyigisho hanyuma nashaka gusaba abantu bafise uburyo bafashe aba bana bafise e, intuze ingabirano nk'izo babateze imbere kandi nashaka gusaba n'abaririmbyi kandi y'umuririmbyi yitwa nicole wo kwa bandora mm. bandora mu buzima bwa piyano Mm. kuri saint joseph uwo mukobwa wiwe araririmba twarakoranye ikiganiro gikomeye ku isanganiro mm. ari mu ishuri institut de musicologie mu buganda mm. yandikiye ati njyewe nagira umpaye n'imiruzo mudamu ah. ataraye gusaba caramwandikira nti nzoziguha duhejeje gukorana ikiganiro urabinyemereye mudushire ko amasanamu yiwe ahantu twayabona nko kuri facebook mwotwereka Eh, eh, jewe jewe ndayiburugikira imaje ikiturune eh, papa africa love agira no kuri facebook ari ikintu yemeje kurungika mbega turabajyama kuri facebook yego ubu nyine namaze kuyirungika uca ubona videwo ituruna mbona byo byo ndagukengurukiye cyane mm. nsabye ahubwo ngira nsabe mm-hmm. abantu bayoboye isanganiro mm-hmm. ku muntu yoba azi kugira recherche emo eh, bagushimire pe kuko bari bazi ko napfuye vuga buhoro buhoro directeur ntava nyongera umushahara eh, akoresha ikiganiro uburundi burarimbagarikiye eh. gazo sura mu nziza nk'aya mango bye bye